we onuň esasy sütünleri we näme berýän manysy, şertleri we ony bozýan zatlar we o sözüň näme talap etýän zatlary. Bu söz näme? Iň ýokary söz Pygamberler sallallahu aleýhi we sellemiň we bizden öňki pygamberleriň hemmesiniň adamlar näme bir Alla ybadat ediň diýip, şirkden, küfürden gaýtaryp birinji dawatlarynda näme dil ýaran sözleri La ilaha illallah sözi boldy we Allatagalanyňam näme bendelerinden birinji talap etýän haky, ybadatda özüni birledip, şu la ilaha illallah sözüniň näme astyna gelmekligidir. We näme Allatagalanyň gullaryndan birinji gaýtaran zady, gullaryna haram eden zadam şu towhidiň Tersi, olam näme? Şirkdir. We şu söz üçin Allatagala näme? Ynsu, jynsi ýaratdy. Ýedi gat asmany, ýedi gat ýeri ýaratdy. Zäriýat suranyň elli altynjy aýatynda näme diýýär? Wema halaktul jinne Wal insa illa liýabudun Men jynlar we ynsanlary näme? Diňe Özümi ybadatda birletmek üçin, bir Özüme ybadat etdirmeklik üçin ýaratdym diýýär. Şu söz üstünde näme? Adamlar ikä bölündi, bir toparyna mü'min diýildi, bir toparyna kapyr diýildi. We her topara jeza bermeklik üçinem näme, Allah Tagala şu söze boýun bolup, mu'min, musulman adyny göterenlere bu dünýede bagt, üstünlik berdi we kyýamatda-da näme, Öz ryzalygyny, jennetini berdi. We näme, bu söze garşy çykanlar näme, käfir, müşrik, munafyk atlaryny göterdiler, dünýede We ahyrýetde olara utuş we kyýamatda-da näme, olaň eden günäleriniň ejri dowzah we jähennem bolar. We näme, Allah Tagala A'raf süresiniň näme, elli dokuzynjy aýatynda näme diýýär? Otuzynjy, otuz altynjy aýatynda, Eý, Muhammet, diýe, saňa ugradyşymyz ýalak. Senden öňki ummatlaryň hem hemmesine pygamberleri ugratdyk, ol ummatlar, birinji, öz kowumlaryny, I'budullah, bir Alla ybadat ediň, wejtenibut-tagut, we Alladan başga, näme, ybadat edilýän zatlaryň hemmesini, näme, taşlaň diýip buýurdylar, diýe. We edil şoňalam, näme, ýaňky okan aýatymyz, A'raf süresiniň elli dokuzynjy aýatydy. Hatda Nuh aleýhissalam hem näme birinji Beni Ademden şirk düşen gowma ugradylanda Nuh aleýhissalam birinji kowmuny näme çagyrdy? Edep ahlaga çagyrdymy? Namaza çagyrdymy? Ýok, birinji çagyran zady näme Allah Taalaň özi Aziz bolan Kuran Keriminde habar berýär. Näme diýär Nuhdan? Laqad arsalna Nuhan ila qawmihi faqala ya qawmi ibudullaha ma lakum min ilahin gayruh diýär. Biz Musanam näme kowmuna ugratdyk, Musa kowmuna ýüzlenip, näme diýdi, Ýa kowmi, eý kowmym, I'budullaha, bir Alla ybadat ediň, näme üçin, Mä lekum min ilahin gaýru, sebäp diýseň, Alladan başga size näme ybadat edilmek, etmekligiňize hakgyl näme iläh ýok, ýeke-täk ybadat edilmeklige näme bir Alla diýip, näme Nuh aleýhisselam birinji kowmuny näme Allatagala ýeke-täk ybadat edilmekligine çagyrdy we edil şoňňalam Hud alaýhyssalamam näme, edil kowumy ne diýen zady näme, I'budullaha ma lekum min ilahin gaýru. Bulam A'rafyň altmyş bäşinji aýatynda gelýär. Siz näme, bir Alla ybadat ediň, size ondan başga ybadat etmeklige hakgal iläh ýok diýdi. We Salyh alaýhyssalamam öz kowumyna näme diýdi, bulam A'raf süresiniň ýetmiş üçünji aýatynda gelýär. U'budullaha ma lekum min ilahin gaýru. Bulam edil birinji ummatyn näme, öňki pygamberiň ummatlaryny çagyran zadyna çagyryp, Allaň birligine çagyryp, U'budullaha ma lekum min ilahin gaýruh diýdi. Bir Alla ybadat ediň, ondan gaýra ybadat etmäň diýdi. Çünki size ondan başga ybadaty hak kyl ilah ýok diýdi. We edil şoňalyk Şuaýb alaýhyssalam hem näme? Bulam A'rafyň segsen bäşinji aýatynda gelýär. Bulam birinji kowmuna diýen zady näme? U'budullaha ma lekum min ilahin gaýruh. Bir Alla ybadat ediň, size ondan başga näme ybadat edere hak kyl ilah ýok diýdi. We ýene näme? Çagyrmaklyga buýran zadynyň nämedigini aýtýar. Ýagny seniň birinji çagyrýan zadyň ummatyň eý Muhammet diýýär Resul aleyhisselam. Hemme pygamberleň ummatyny çagyran birinji dagwaty, birinji çagyran dini diýýär. Olam, Wa ma arsalna min qablika mir rasul. Ýagny senden öň näme pygamber ugratmadyk, megerem olary näme bilen ugratdyk, wahyý ederdik diýýär. Oňa, Ennehu la ilahe illa ene fa'budun, ýagny birinji olara näme ummatyna aýtmaklygyny, jar etmekligini buýran Zadymyz, Ennehu la ilahe illa ene fa'budun, ýagny ummatyňy çagyr. Maňa ybadat etsinler, menden başga näme ybada ybadat edere näme ilähiň ýokdugyny aýt diýdik diýen. Şonuň üçin näme senden öňki pygamberleriň eden dagwatyny senem kowumyňa et diýdi we pygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem näme birinji Öňki pygamberleň näme Allaň ýolunda dawatda näme dil ýaran zatlary pygambermiziňem näme şo zat boldy olam Kulu la ilaha illallaha tuflihu diýdi. Pygambermiz sallallahu aleyhi ve sellem näme on ýyllap Mekgede dawat etdi. Soň on bir on iki on üçünji ýylynda näme Üç ýyl diňe namaz parz boldy. Ondan öň diňe ummatyn nämä çagyrýardy? Bir Lä ilähä illallah diýip, bir Alla ybadat edip, ondan başga ybadat etýän butlaryny, çöplerini, gabyrlaryny, äwliýa bolsun, pygamber bolsun, perişde bolsun, Alladan başga nämä ybadat eden bolsalar, çokunan bolsalar, şo zatlaryny nämä taşlamaklyga buýurdy. Soň Medinä hijret edip barandan soň, Yslam döwleti dikeldilip, musulmanlara güýç-kuwwat bolansoň näme diýer? Pygamberimiz sallallahu aleýhi we sellem şu hadysynda Allah Tagalanyň oňa din urşuny etmekligini näme buýrandygyny aýdyp, Umirtu an ukatilen nasa hatta ýeşhedu alla ilaha illallah we anna Muhammeden rasulullah diýer. Umirtu an uqatilen nas, Allah tarapyn maňa buýruk geldi adamlaň garşysynda näme, din jeňini etmeklige, jihad etmeklige, tä olar näme, Hak Allatagalanyň näme bir ybadaty hakgylygyna şaýatlyk berip, hemme butlaryny çöplerini taşlap bir oňa ybadat edip başlaýançalar we en we meniň näme onuň Hak Rasulydygyma näme şaýatlyk berip kabul edip diýenimi etýänçalar diýip. Şonuň üçin näme birinji musulmana wäjip bolýan zat näme şu iki sany zada şaýatlyk bermek. Şu iki söz bilen näme iki zada şaýatlyk bermeklik bilen olam eşhedü ella ilaha illallah we eşhedü enne Muhammeden Resulullah. Şu sözi diýmeklik bilen näme bir adam islama girýär. We iň soňky, dünýedenem şu sözi diýmeklik bilen näme gitse, inşa Allah, onuň barjak ýeri näme? Jennet bolýar. Pygamberimiz sallallahu aleýhi we sellem näme diýýär? Men kana ahira kalamihi La ilaha illallah dahalal jennet diýýär. Kimde kim şu dünýeden näme wepat bolup gidende iň soňky Diýjek sözi La ilahe illallah bolsa onuň näme girjek ýeri jennet bordy. Ýöne näme La ilahe illallaň manysyny öwrensegem bilsegem näme hökmany suratda selef salyhymyzyň şu La ilahe illallaň näile suratda näme diýmekligini beýan edişlerek diýen bolmaly. Şoň üçin näme Hasanul Basri rahimahulladan gelýär olam Furazdyk diýen zamanasynda bir belli meşhur şahyr bolan şol aýalyny näme gabra gömmäne gelende Hasan al-Basry ýaňky şahyra ýüzlenip näme diýýär? Sen şu günüňe näme taýynladyň diýende, Furazjyk näme, näçe ýyllap La ilahe illallah taýynladym diýýär. Şonda Hasan al-Basry rahimehullah ýaňky Furazjyk şahyra näme diýýär? La ilahe illallah jennetiň açary diýýär, ýöne her bir açaryň öz dişi bardyr diýýär. Açar, dişsiz açar getirseň, gulp saňa açylmaz diýýär. Şonuň üçin Näme biz hökmany suratda pygamberleň ýolunda ýörejek bolýan bolsak özümizi Sahabatul kiramlara we näme olaň yzy bilen eýeren yslamda uly söýgä we näme mertebä mynasyp bolan ymamlaň yzyndan eýerjek bolýan bolsak biziň birinji etmeli dawatymyz näme bolmaly? La ilaha illallah bolmaly. Näme üçin? Sebäp diýseň näme? Allah Tagalaň ynsu jins bar gullaryna birinji buýran zady näme eken? Tawhid, özüni birletmek. We bendelerine birinji eden haram zadam näme eken? Olam şirk, oňa ybadatda ikilik etmeklik. Wa'budullaha we la näme? Wa'budullaha we la tüşriku bihi şeý'a diýen. Bir Alla ybadat ediň, Ondan gaýra näme ybadat etmäň, Oňa etýän ybadatlaryňyza hiç bir zady näme şärik ýetirmäň diýýär. Şonuň üçin, inşa Alla biz näme, şu sözi ýaýradalyň, şu söze adamlara dawat edeliň, şu sözüň manysyny düşündireliň, şu sözüň buýurýan we gaýtarýan zatlaryny öwreneliň, öwredeliň we özümiz birinjiden edeliň, we adamlaňam näme etmekligine sebäp bolalyň. Sebäp diýseň näme? Özümiz bilip etmesek, eýýäm näme biz jöhit bolýas. We bilmän özümiz şu amal etjek bolsaň, biz eýýäm näme? Isaýylar ýalak näme azaşan bolýas. Şoň üçin biz hökmany suratda ylym bilen amaly näme bile jemlemeli we etýän ylmymyz, amalymyzam näme Allanyň yrzalygy üçin edilýän bolmaly we ol ybadatlaram näme Diňe Allahyň yzalygy üçin näme edilmekligem, näme ýeterlik bolanok, oňa-da hökmany suratda näme Rasulallaň sünnetine laýyk derejede edilmeli. Şoň üçin näme Imam al-Humeýdi rahimahullaň Usul as-Sunna diýen kitabynda näme diýýär? Wa annal iman diýýär. Iman diýilýän zady Ähli sünne wal jemaat açyklap näme diýýär? Kawlun we amel diýýär. Iman diýilýän zat biziň akydamyzda hökmany suratda näme? Sözlenýän zatlar bolmaly we amal edilýän zatlar bolmaly diýýär. Näme üçin amaly goşdy? Söýseň murjieler amal gerek däl diýdi. Kim dille diýdi, ýa ýüreginde ynandy, ýa-da ikisini jemledi ýeterlik diýdiler. Emma amal şert däl diýdiler. Ýok, bul selef salyň akydasy däl. Ýürekden daşynda edilýän amallar näme? Seň A. Imanyň bitmekligine şert däl, diňe ýürekde edilýän imanlary amallar etseň sen mu'min bolmaklygyňa A. Ýürek amallar ýetýär diýilýän gürrüň ol murjieleň gürrüň. Emma selef salyhyň ähli sünne wal jemaanyň akydasy näme? Imam Hümeýdi rahimahullaň aýdyşy ýalak we bar selefem Şu güne çenli iman şeý diýip açyklandyryp gelýär. Näme diýýär? Ennel imana kawlun we amel. Iman diýilýän zat bizde näme? Söz bilen aýdylmaly we amal bilen edilmeli zatlary bar. Buýruklary bar, gaýtargylary bar we her bir musulmanyň ýüreginde götermeli ynançlary bar. We yezidu we yankusu diýýär. We iman diýilýän zat haçanda näme? Ylym, amal edilip artyberse, bu imanymyz artmaklygy kabul etýär. Haçanda näme imany zatlaryň näme bilmeli zatlaryny bilmesek we etmeli amallaryny etmesek, buzy imanymyz näme ýenkusu, kemelmekligi kabul etýär. Soňam näme diýýär? Ve la ýenfa'u kawlun illa bi amel. We näme ýöne amalsyz edilen sözüň peýdasy degmez diýýär. Bir söz diýdiň näme hökmany sorta şo sözüň buýurýan amalyny et ýa-da näme gaýtarýan amalyndan gaýt diýýär. Edil şoň galak La ilahe illallah-da diňe diýmekligi ýetenak. Bu La ilahe illallahyň buýurýan zadyny etmesek, gaýtarýan gadyndan gaýtmasak bolmaýar. La ilahe illallahyň birinji buýurýan zady näme? Tawhid. Allany ybadatda birlemek we La ilahe illallahyň birinji gaýtarýan zady hem şirk. Näme? Köp hudaýylykdan saplanmak we ybadatlaryňa näme? Şärik, ikilik goşmaklyk. Bu zatlardan biz saplanmaly. Şoň üçin hem näme diýýär? Wala ýenfa'u kawlun billa illa bi'amel. Ýa Rasulallaň edişi ýalak etmeseň-de ol amalyňam näme, peýdasy ýok. Şoň üçin näme, millionlarça musulmanlar La ilahe illallah diýýärler. Ýöne näme üçin başdaky üç ýüz näçe sanak näme, La ilahe illallah diýen sahabaň iň uly näme, döwen goşunlaryny şu wagtky millionlarça musulmanlar näme, olardan kän ejiz musul kafir goşunyny döwüp bilenaklar. Sebäp diýseň biz bu sözi Rasulallaň aýdyşy ýalak, Rasulallaň düşündirişi ýalak diýemizä. Şoň üçin näme geliň öwreneliň, bu kitabyňam bize birinji öwretjek bolýan zady näme? Mana la ilaha illallah. Näme? Özem dört setir ýazypdyr. Aslynda ýekeje setir la ilaha illallahyň manysy Bu iki setirdäki aşagyndakylryň delili, aslynda näme, hak elmydama aňsat bolýar. Hak elmydama ýeňil bolýar, ýöne näme, hakyň duşmanlary ynslardan we näme, jynlardan bolan yslam duşmanlary, hakyň duşmanlary haky kän görkezýär we batyly aňsat az görkezýär, dogryny kyn görkezýär. Şeýdibem köp adam haka gelmän batyla gitýär. La ilahe illallah'yň dürs manysy näme? Ilki arapçasyny okalyň, soň türkmençesini aýdalyň. Näme diýýär La ilaha illallahyň manysy? Eý, La ma'bude bi haqqin illallah we gayrullahi in ubida fe batilun. Yani, la ilaha illallah dürs, dogry manysy. Pygamberleň çagyran manysy we Allah we Rasulnyň murad eden zady, gözüňi tutan zady näme şu la ilaha illallahdan La ma'bude bi haqqin. Ybadat etmäne näme hakgyl zat illallah bir Allahdyr diýýär. Allahdan başga bir zada ybadat edilen bolsa-da diýýär, o zatlar näme batyl diýýär, nahak diýýär. Şunuň. Olaň ybadaty näme Haky ýok. La ma'bude bi haqqin illallah we gaýrullahi in ubide fe bi batilini. Ýeke-täk ybadada hakgyl, ma'bud, çokunylýan zat Alladyr. Ýa Alladan başga näme? Ybadata hakgyl zat ýok. Ýa Alladan başga hiç bir zada ybadat etmäň. Bir Alla ybadat ediň. Ýöne bir topar adamlaň çöplere, daşlara, başga zatlara ybadat edip ýörenine näme seredip, allanyp. Hä, bularam ybadat edilýän eken-ä näme diýen şeýtanyň şübhesine allanaýma diýýär. Olara ybadat etýänem bolsa adamlar diýýär. Olaň ybadatam we olaň ybadat etýän zatlaram batyl diýýär, nahak diýýär. Allatagala Özünden başga, näme, hiç bir zadyň ybadat edilmekligine ýa-da näme, Özüne ybadat edilende oňa şärik bolunmaklygyna hiç bir zada Allah razy bolmady. Hatda Iň söýgüli perişde, iň söýgüli pygamberiniňem oňa näme ybadat edilmekligine ýa-da onuň bilen ybadat edilenine şärik edilmekligine razy näme bolmady. Taýýyp, delil näme ýeke-täk ybadata Alla ybadat edilýänligine, Alladan başga hiç bir zadyň näme ybadaty hak Alladyň ýokdugyna. Haç süresiniň altmyş ikinji aýatynda Allatagala näme diýýär? Zalika bi annallaha huwal hak diýýär. Ýani öňünde bir topar amallar bir Allaň yrzalygyna, Allaň ýoluna ediň diýýär Allah Taala. Soňam zalika. Näme üçin siz ybadatlaň baryny Allaň ýoluna etmeli? Men näme üçin size bu zady buýurýan diýýär. Sebäbini aýdybam bi annallaha huwal hak diýýär. Sebäp siziň ýeke-täk ybadaty hak kyl ol Allah diýýär. Wa anna ma yed'una min dunihi huwal batyl. We Ondan başga dogalar, dilegler edip ybadat etýän zatlaryňyz ýa Ondan başga, huwel batyl, şo zat aýny batyl ýa, düýbünden, ýakyndan, daşdan, näme, olaryň ybadata haky ýokdy ýa, we ennallaha huwel aliýul kebir, näme üçin ýeke-täk Alla ybadata hakykly boldy, sebseň Ol, Alla, şübhesiz, iň aly, iň beýik, we Ol, Alla, näme, el-kebir, iň uludy ýa. Sebäp diýseň näme, Iň ulyny, iň beýigi tanamyzsoň biz näme, iň ulyny, iň beýigi taşlap näme, ondan pese gaýtmaklyk bize bolmaýar. Şoň üçin näme, dünýewi zatlarda haýyrlyň nämedigini bilip, ony taşlap haýyrsyza näme, gaýtmaklygyň akyldan näme, hasaplanylanok. Şoň üçin näme, Musa alaýhyssalamdan dileg etdi Beni Ysraýyl, Asmandan ora saçak gelip durka biz sogan ýesimiz gelýär diýdiler. Biz noýu ýesimiz gelýär diýdiler. Şonda Musa aleyhisselam näme diýdi? Etestebdilunellezî huwa edna billezî huwa haýr. Indi siz haýyrlyny tapyp durkaňyz näme? Ony ondan pes derejelä çalşak bolýaňyz diýdi. Şolar näme ýazgardy. Indi biz näme bilip durus? Şu aýatlaryň üsti bilen we Rasulullahyň eden dawatlarynyň üsti bilen ýeke-täk ybadat hakgal bir Allah eken. We siz o başgalardan doga-dilegler etýänem bolsaňyz, ýa Allaň özi aýdyp otyr, Ve enne ma yed'une min dunihi huwel batil. Näme Allahdan başgada doga dilegler edilenler tapylypdyr. Allahdan başgada ybadat edilen zatlar tapylypdyr. Ýöne Allah gollapdyrmy? Ýok. We olara näme höküm aýdypdyr? Olara batyl diýip höküm aýdypdyr. Ine aýdyp otyr, Ve enne ma yed'une min dunihi huwel batil. We näme Alladan başga ybadat edilen zatlar tapylan hem bolsa, doga-dileg edilen zatlar tapylan hem bolsa, huwel batyl, o zatlar batyldyr. Ybadata hakgyl däl, aslan ýeke-täk ybadata hakgyl näme? We ennallah huwel aliyul kebir, hemmeden beýik, hemmeden uly bolan näme? Bir Allah diýýär. Ýene Muhammet suresynyň on dokuzynjy aýatynda näme diýýär Allah Taala? Fa'lem ennehu la ilaha illallah. Ýagny fa'lem diýdi. Fa'lem bil diýdi. Ýagny hatda şul aýatda näme diýjek bolýar Allah Taala Rasuly Muhammet sallallahu aleyhi ve selleme? Ýagny sen bilenem bolsaň diýä, maňa ybadat etmekligini diýä, ilki sen öwren diýä, bir zady bil diýä. Olam näme? Maňa ybadat etmediňden öň bil hakyky meniň ybadat hakyldygymy diýä. Ýöne şeýle il etýä diýip etme diýä. Ýok. Ilki bil diýä, ýeke-täk ybadat hakyl men diýä. We bar ybadatlar diňe men hakymda edilmeli diýä. Indi şu iki zady bilen adam näme? Ýani birlik ýeke-täk ybadat edilmeli Alla kim eken? Alla eken. Ýani Alladan başga ybadat edilmeklige hakgyl ýok eken. Bary batyl eken. Ikinjiden näme? Bar ybadatlaryň haky kimiň haky eken? Allaň haky eken. Ýani Alla bar ybadatyň eýesi bolsa, bar ybadatlar diňe Allaň hakynda edilmeli bolsa, ikinji bilmeli zadymyzam. Eý şu jagaşy näme Alladan gaýra gönükdirsem, näme şirke düşüp duran durmaryn aý diýmedi. Ýa islendik bir görnüşinem ybadatyň Alladan başga biriniň ýoluna gönderdiňmi, eýýäm sen Allaň näme hakyna hyýanat etdigiň bolýar. Şoň üçin näme diýer? Fa'lem. Ilki bil diýer. Ennehu la ilaha illallah. Soň näme maňa ybadat et diýer. Näme fa'lem bil diýer? Ennehu şübhesiz ol hama la ilaha illallah. Ondan başga şübhesiz näme Ondan başga ybadata hak kyl iläh ýokdur, ýeke-täk ybadata hak kyl näme bir Alladyr diýip. Bul näme la ilahe illallaň manysy? Düşündiňmi? Näme üçin la ilahe illallaň manysy diňe ýaňky e, düşündirmek bilen çäklendik? Sebäp diýseň esasy musulmanlar bilen kafirlaň arasynda näme şu la ilahe illallaň şu manysynda näme dawa bol. Emma ta emma Allah tagalaň Halykdygy barada, Allatagalaň bütin dünýäni ýeke özüniň näme hiç bir zatda, hiç bir zatdan ýardam soraman, hiç bir zady özüne şärik etmän ýaradandygyna hiç dawa etýän ýok. Allatagala hemme zada rysg berýänini hiç kim dawa eden ýok. Ine, dawa nämede turdy adam oglunyň arasynda? Bir Alla ybadat etmelimi ýa ýene gapdaldan bir zatlar etseň bolýamy ýa bolanok. Dawa şundan turdy. Şoň üçinem Allatagala näme pygamberlerini lä ilähä illallaň esasy şu manysyny ýaýratmaklyk üçin näme ugratdy, ol manysyda näme köp hudaýlylyk ýok. Diňe bir Alla bar. Alladan başga hiç kime ybadat etmeklik bolanok. Indiki almaly zadymyz näme? Lä ilähä illallaň erkänleri, sütünleri, erkanu lä ilähä illallah diýen. Ýani la ilaha il her bir zadyň sütüni bolşy ýaly, diregi bolşy ýaly, la ilaha illallah sözüniň hem öz sütünleri bar, diregleri bar. Düşündiňizmi? Ýani islamyň 5 sütüni näme? Kelime-i şehada, namaz, roza, hac, zekat. Şu zatlar bolmadyk adamyň islamyny näme? Harap, onda islam ýok. Imanyň hem alty sütüni bar. Imanyň alty sütüniň haýsam bolsa bir ýerine iman etmeýäniň imany harap, oň imany ýok. Edil La ilahe illallaňam hökmany surata bekedilmeli sütüni bar. Şu sütünler näme? Bir adamyň kalbynda jemlenşmese, o La ilahe illallah näme? Näçe diýibersin, oňa peýdasy ýok. Indi alalyň, La ilahe illallah leha ruknani diýe. La ilahe illallahnyň iki rukny bar eken. Şunuňmy? Rukun diýmek näme diýdik? Sütün diýmek diýdik. Ýani sütün diýdigi näme? Rukun diýdigi näme? Bir ybadatyň näme öz düzümine rukun diýilýär. Şunuň şert we sütün we dogry dämi? Ha geler indi kitaplarda şurut la ilaha illallah. Yani şert bilen rukunyň näme tapawudy we rukun şu zadyň öz içinde tapylmaly. Şert şu ybadatyň näme daşynda tapylmaly. Şu namazyň rukuny diýilýär, şerti diýilýär. Näme namazyň içinde elham okamak rukun diýilýär. Dogry dämi? Namazyň näme täret almak şerti diýilýär. Näme üçin al-hama rukun diýdik diýseň, al namaz rukundan emele gelýär. Şu rukunyň esasynda ybadat emele gelýär. Şert näme şu ybadatyň dürs bolmaklygyna näme gerek amallar. Ol daşynda edilýär. Näme namaz içindemi täret ýa daşynda? Namazyň daşynda. Täret bolmasa näme namaz ybadaty dürs bolanok. Ma täressiz ha Namazyň hereketlerini edip bilýäsmi, edibilemiz a? Täretsiz namazyň hemme herekedini edibilýäs. Ine şert bolmasa dürsmi dürs däl. Dürs däl. Şoň üçin näme hemme herekedi tapylan näme rukunlary jemlenen ybadat dürs boljak bolsa, şoň daşyndan edilmeli zatlar, olar namazyň täreti. Düşündiňmi? Emma şerti tapyldy, dogry dämi? Täretli namaza durduk. Biri rukuny taşlady, ýa sejdesini taşlady, ýa-da näme? Ylham taşlady. Namazy kabulmi? Namaz kabula näme üçin? Bu namazyna namaz diýlen. Düşündiňmi? Ma täresiz okalan namaza namaz diýýäs. Bu hemme rukunlaryny etmeli zatlaryň içinde tapdy. Ýöne sen namazyň dürs diýýäs. Namazyna namaz diýýäs. Ýöne näme? Kabul diýýäs. Näme üçin? Sen daşyndan dürs bolmaklyk üçin edilen amaly etmediň. Şunuň emma täretli namaz okady. Hemme daşyndan etmeli şertlerini etdi. Eginbaşyny geýdi, kybla bakdy, täret aldy, dogry däl, üsti-başyny örtdi. Ýöne rukuny taşlady, ýa seždesini taşlady. Seň namazyň kabul däl diýäsmet, aslan sen namaz okamadyň diýer. Düýbünden sen namaz okamadyň diýer. Näme üçin? Eýýäm bu namazynyň bir düzümini taşlady. Rukun diýilýänler şu ybadatyň näme emele gelmekligine näme gerek amallar, düşündiňmi? Şol üçin Lä ilahe illallaň şerti bar, Lä ilahe illallaň rukuny bar. Rukuny diýdigi näme? Hökmany huty seň Lä ilahe illallaň dürs manysy kalbyňda emele geljek bolsa, şu iki rukun sende oturmaly. Ýani iki rukun sende oturmaly diýdigi näme? Buýurýan zat tapylmaly, gaýtarýan zadam sende näme? Aýrylmaly, gitmeli senden. Emma sen Lä ilahe illallah diýýäň-de Lä ilahe illallaň buýurýan zadyny edeňä. Olam Bir Alla ybadat edeňä. Lä ilähä illalla diýýäňde ikinji rukunyny edeňä. Olam näme? Sen şirkden gaýtarýa, şirkden saplanaňa. Sen diýýänem bolsaň näme diýýäs? Sen lä ilähä illallaň göýä diýilmedik ýalak diýýäs. Düşündiňmi rukun bilen şertiň tapawudyny? Bu diýdi, lä ilähä illalla diýdi ýöne diýmedik ýalak. Näme üçin? Sebäbi bu esasy lä ilähälaň iki sadak düzülýän düzümini näme? Kalbynda jemlemedi. Olam birinji näme rukny? En-nefi. Olar näme? Nefi etmek, itermek, aýyrmak, şu manylary berýär. Inkär etmek. Türkmençe näme? Nefiň manysy inkär etmek, aýyrmak, itermek, saplamak. Şu zatlar manyny berýär. Ilki manysyny ýazyň, ondan bili, ondan aýdarys, näme zady biz itermeli, näme zady inkär etmeli, näme zadytdan saplanmaly. Ýani la ilaha illallah iki rukny bar. Birinji rukny näme? En-nefýu diýilýär arapça. Türkmençede, Bäme birinji rüknüniň ady, birinji sütüniniň ady, aýyrmak, itermek, inkär etmek, saplamak. Ikinji rükni näme? Al-isbat, beketmek, ýerine düşürmek. Isbat etmek, beketmek, gaýym etmek, ýerine düşürmek. Bulam ikinji rükni, ikinji sütüni. Taýyp. Birinji rüknüniň delili näme? En-nefýüň delili näme? Asly biziň La ilahe illallah sözümiz näme? Iki iki zatdan ybarat. La ilahe soňam illallaha. Düşündiňmi? Şu la ilahe illallah näme? Nefýiň delili. Şu la ilahe sözünden nefi ruknuny aldyk. Illallaha böleginden näme? Isbat ruknuny aldyk. Indi birinji rukny näme bizi iterýär we ikinji rukny näme bizi iterýär? Birinji ruknyň iterýän zady näme? La ilah, nefýe iterýär bizi. Ýani Allahdan başga ilähleşdirilen, Allahdan başga hudaýlaşdyrylan zatlaryň hemmesini nefi et diýýär. Sende bar bolsa diýýär, näme sen kalbyňy şo zatlardan sapla diýýär. Özüňden şo zatlar iter diýe, inkär et diýe, ýok et diýe. Düşündiňmi? La ilahaň nämesi, rukuny bizi näme iterýä? Bizi şirkden saplanmaklyga, bizi köp hudaýlykdan saplanmaklyga iterýä. Birinji rukuny. Taýyp, indi bir musulman bolmazyndan öň näme bir hristian Isa hudaý diýip çokunyp görüpdir. Bir jöhit näme Üzeýre Allaň ogly diýip çokunypdyr. Indi sen musulman boljak bolsaň näme etmeli? Lä ilähe illallaň iki ruknyny öz kalbyňda jemlän hakyky musulman boljak bolsaň, öň sende Alladan başga hudaýlaşdyrylan bir zat bar, olam Isa. Sen Alladan başga öň hudaýlaşdyryp, çokunyp, hajatlaňňy diläp, dogalar, dilegler edip ýören näme bir zadyň bar, olam Uzeýr, ýa perişdeler, ýa jynlar. Näme etdiýär? Lä iläh, ýok diýýär. Alladan başga iläh ýok, ýöne sen öň başga zatlar tutunan bolsaň, näme, nefi et diýýär. Şo zatlar kalbyňdan aýyr diýýär, ýok et diýýär, inkär et diýýär. Näme sapla we saplan diýýär. Bu birinji rukny. Hökmany suratda näme? Musulman adam hem şu wagt La ilaha illallasyndan peýdalanyp, bu dünýede näme musulmanlardan bolup, o dünýede-de jennetilerden, bagtlylardan boljak bolsa, Alladan başga näme zatlardan haýyrlar umytlar edip, ýa belalary, beterleri, Menden dep eder, aýyrar, gyssanamda çagyrsam ýetişer, hajatlarymy ýerine düşürer diýip, umytlar edip ýören zatlar bar bolsa Alladan başga. Mysal üçin näme biz halklarda edilýän alaja, gözmonjuk, dogry dälmi, dagdan, it dişi, doňuz dişi ýa jadygöýlüň käbir berýän doga-tumarlary, sen näme etmeli? Şu zatlaryň hemmesinden saplanmaly. Indi sen saplandyň, dogry dälmi? Saplanyňsoň ikinji näme etmeli? Rüknüni sen näme etmeli? Kalbyňa getirmeli. Asly näme? Adamyň ýüregi din meselesinde diňe bir zady kabul etýär. Iki zady kabul edenok. Batyl geldi, hak gitýär, hak gelse batyl gitmeli. Öň sen musulman bolmazyňdan öň ýa-da musulman, ýöne la ilahe illallah manysyny bilmeziňden öň seň kalbyňda näme? Allaň ornuny tutan zatlar bardy. Alaja bardy, çöp bardy, öwlüýä bardy, pir bardy. Birinji rüknüň esasynda sen amal edip näme etdiň? Sapladyň. Seň kalbyň öňki hudaýlaň çokunan zadyň hemmesinden saplandy. Indi eýýäm seň kalbyň näme? Illallah, bir Allatagalany näme, ybadat etýän, ilähim, bir çokunýanym, bir sygynýanym diýen näme, Allany ornaşdyrmaklyga eýýäm seň kalbyň näme etdi? Saplandy, arassalandy. Ilki näme arassalamaly, soň arassalanan soň näme etmeli? Ikinji ruknynam kalbyňa getirmeli, olam näme? Kalbyňy tawhid bilen bezemeli. Ilki näme etmeli eken? Kalbyňy ýuwmaly eken, arassalamaly eken. Nämeden? Şirkden we onuň galyndylaryndan we köp hudaýlyklardan. Näme etdiň? Nefi etdiň, sapladyň. Soňam arassa, päk kalbyň näme? Tawhid bilen, iman bilen, tagat bilen näme? Bezemeli ekeniň. Şoň şu ulamalar näme diýýär? Et-tahliýetu qabla et-tahliýe diýýär. Düşündiňmi? Bir nokat tapawudy. Et-tahliýe näme? Arassalamak, päklemek diýýär. bezemekden birinji diýýär. Düşündiňmi? Şoň üçin Şeýhülislam Ibn Teýmiýe rahimahulladan soralýar. Bir adam ilki istigfar sanamalymy, soňda zikirler etmeli? Ýa-da ilki zikirler edip, doga-dilegler edip, soň estagfirallah diýmeli? Şoň üçin Şeýhülislam Ibn Teýmiýe näme diýýär? Sen doga-dileg edende kimiň kim bilen gürleşmäni, kime ýüzlenmäni çykýaň diýýär. Adam doga-dileg edende, gyssanyna, çagyranda, hajatlaryny dilände, kime eliň galdyryp, kim bilen gürleşýär? Alla bilen. Indi sen diýýär, biriniň ýanyna gideňde, bir dostuň öýüne gideňde, ýa biriniň öýüne gideňde, hap eşigiň bilen gitýäňmi ýa arassalanyp soň çykýaň diýýär. Arassalanyp soň çykýaň diýýär. Ýagny adamyň egin-eşigi kirleýşi ýalyk, adamyň ruhy kirleýär günälerden. Şonuň üçin ilki näme? Estagfirallah diý diýýär. Eý, Rabbym, günämi geç diýýär, magfyrat dile diýýär. Soň öz, näme, ruhuňy günälerden saplaňsoň, toba edeňsoň, päkläňsoň, onnoň päk ruhuň bilen Alla ýüzlenýär. Şoň üçin ulamalar näme diýýär? Et-tahliýetu kabla et-tahliýe diýýär. Ýani arassalamak bezemekden birinji gelýär. Mysal üçin bir käsede suw içjek bolýan. Şoň içiniň arassalygyna, hapalygyna seretmesizmden içýänmi ýa ilki Arassalap soň içýän. Arassalap soň içýän. Ana şoňa tahliýe diýilýär. Düşündiňmi? Indi şu taýam näme? La ilahe illallah şondan ilki tahliýe etdi. Ilki näme etdi? Kalbyňy doly boşa, tahliýe boşatmak. Tahliýe soň ýerine gowyny getirmek. Erbet zady aýryp gowyny getirmek. La ilahe näme? Tahliýe, nefi etdi. Kalbyňda Allahdan başga näme zatlara öň näme biliň baglap gezip ýören bolsaň, Ýa Alladan umyt edişiň ýaly, başga zatlardan umyt edip, ýa Allany söýüşiňe ýene bir zatlary söýüp ýören bolsaň, ýa bu zatlaram ybadat etmeklige hakyldyr öýdüp öň gezip ýören bolsaň, lä iläh, ýalňyşma diýýär. Ýok, Alladan başga bu derejä, ilählik derejesine ýetirik zat ýok diýýär. Bir Alla, Ällah diýýär. Şonuň üçin näme etmeli? Lä iläh, birinji ruknyny biz kalbymyzda jemlejek bolsak, lä ilähe illallah, hakyky manysyny näme, kalbymyzda jemläp, Şuň manysyny haýatymyza, durmuşymyza geçirip, özümizde özleşdirjek bolsak, näme etmeli? Ilki bilen, La ilah. Doly hudaýlaşdyrylan, ilähleşdirilen zatlaryň baryny aýyrmaly. Soň näme? Ikinji rukny ýerine getirmeli, olam illallah. Öňki näme zatlardan umyt eden bolsaň, indi bir Allahdan umyt et. Öň gyssanyňda näme zatlar çagyran bolsaň indi şolaň hemmesiniň ýerine bir Allany getir. Öň näme zatlara ýakynlaşmaklyk üçin gowy zatlar eden bolsaň ýa-da erbet zatlardan gaýdan bolsaň indi seniň näme ýakynlaşmaklyk üçin gowy zatlary etmeklige iterýän zat bir Alla bolsun we ýene ýakynlaşmaklyk üçin erbet zatlardan gaýtmaklyga Ýene seni iterýän zadam näme? Bir Alla bolsun diýen. Düşündiňmi? Bu näme la ilaha illallahyň näme? Iki rukny. Haçanda bir adam özüne musulman diýip, men ähli sünne wal jemagatyndan, özüm Muhammed sallallahu aleyhi we sellem ummatyndan diýip, la ilaha illallah diýibem jennete girjek bolsa, kalbynda ne şu düşündirilen zatlar jemlenşen bolsa, Ana, şol adam jennete girýär we şol adam näme, amal edenak diýibem göz öňümize gelip bilmeýär. Bir adam şu suratda la ilahe illallah iman etse, ol adam binamaz göz öňüne getirip bilmeýäs. Ol adam ýagdaýy bolsa haja gitmeýär, göz öňüne getirip bilmeýäs. Ol adamyň ýagdaýy bolsa zekat bermeýär diýip göz öňüne getirmeýäs. Ol adam näme, zyna eder, ýa arak içer, ýa adam öldür diýip göz öňüne getirip bilmeýäs. Iki ýeke çykar, ýöne ol adam birden ýalňyşaýsa-da, toba eder diýip göz öňüne getirýär. Emma La ilahe illallah bir diýip, ýaňky suratda etmeli derejede iman etmese, ol adam näme, Alla-da duşman bolubilýär. Ol adam diýibersin, Rasul Alla-da duşman bolubilýär. Ol adam diýibersin, Rabbym Alla, dinim Yslam diýen Yslamyny-da näme duşmançylyk edip bilýär. Näme üçin? Diýseň, ol Öz uýýan dinini bileňak. Ol diýýän sözüniň manysyny bileňak. Sözi nämä iterýär? Ýarhamkallah. Bu söz ony nämeden gaýtarýar? O zatlary näme? Bileňak. Şoň üçin hem näme? Gördük. Näme diýýärler? Olar bir Alla ybadat etmeli diýýärler diýýär. Ondan aňyrda näme gerek saňa? Bir Alla ybadat etmeli biz diýemiz aga ekenikde kim? Alla diýen eken. Fa'lam ennehu la ilaha illallah. Wa'budullaha we la tüşriku bihi şeý'a, bir Allaha ybadat ediň, Oňa hiç bir zada şärik etmäň diýip, o Nuhuň kowmuna näme diýipdir? Eşitdik. Salyh kowmuna näme diýipdir? Eşitdik. Hud alaýhyssalam, Şuaýb alaýhyssalam, hemme pygamberler kowmuna näme diýipdirler? Wa'budullaha ma lekum min ilahin gaýruhu diýipdirler. Bir Allaha ybadat ediň, Bular size iläh däl, Alladan başga çokunylmana hak gyl, hiç bir zat ýok diýip durlar. Bu näme? Dinül enbiýä. Şoň üçin bir zada şu taýda düşünmeli oglanlar. Köplenç näme bidgatçylar towhide çagyrýan adamlara näme şyltak atýarlar, bular bäşinji mezhep diýýärler. Aslynda ulam oglanlar bir zada düşüniň. Tawhidde mezhep ýok. Şunuňmy? Tawhid din. Şunuňmy? Mezhep nämede bar? Bu Hanefi mezhebi. Bu Şäfiý mezhebi diýilýär. Kurandan, hadysdan aýdyň näme delil bolmady, her ulema bilenje ylmyna görä haka ýetjek bolup näme, namaz, roza, haç, zekat meselesinde iştihat etdi. Şunuňmy? Mezhep diýilýän zat näme? Fykh meselelerinde, hady nämede? Namazda, agyz beklemekde, zekatda, haçda, şuňňalak zatlarda seň mezhebiň näme diýli? Emma Alla ynanmak meselesinde seň mezhebiň näme diýli? Ynha, seň diniň näme diýli? Düşündiňmi? Sen musulmanmy? Sen jöhitmi? Sen hristianmy? Sen näme? Butparazmy? Sen krişnamy diýli? Düşündiňmi? Musulmanyň içinde, mezhepleriň içinde näme? Alla ybadat etmeklik meselesinde ihtilaf ýok. Düşündiňmi? Ebu Hanife-de bir Allalyga çagyran. Imam Şäfi'i-de, Imam Ahmet-de, Imam Mälik-de şularyň hemmesi näme? Kowumlaryna, okuwçylaryna pygamberleň diýenini diýenler. Bir Alla ybadat ediň, Alladan başga hiç kime ybadat etmäň diýen. Hatda dört mezhep başylaryň içinde Ebu Hanife rahimehullah özem töhmet atýarlar, biz Ebu Hanifany söýemizok diýip. Biz Abu Hanifaň kitaplaryny ýakmaly diýip, bu zatlaň bary töhmet. Akylly adam ine biziň agzymyzdan eşidýär, biz dinimizde ikiýüzlülik edemizok. Biz dinimizde o zady bilemizok. Biz näme, Abu Hanifa rahimahullada näme, Rasulallaň dürs dinini ýaýratmak üçin näme jepa çeken alym diýýär. Düşündiňizmi? Ýöne ýeke-täk o diýemizok, başga-da alymlar bar diýýär. Düşündiňizmi? Emma mezhepparazlar diňe o diýýär. Düşündiňmi? Hatda ony Rasulalladan hem ýokaryk geçirýärler. Ýok, biz beý diýemizok. Abu Hanifa rahimahulla näme, Fykda kitap ýazmady, gaýtam akydada ýazdy. Özem Fikhul Ekbar diýip ýazdy. Iň uly fyk, iň birinji bilinmeli ylym diýip kitap ýazdy, olam näme? Şu tawhidi düşündirip ýazdy. Şunuňmy? La ilaha illallaň manysyny düşündirip ýazdy. Özem Hanefi mezhebinde iň näme? Küfür sözüni, musulmany näme dinden çykarýan amallary köp agzan mezhep Hanefi mezhebi. Hatda Hanefi mezhebinde näme? Bir adam metjitjik diýse Ebu Hanife şoňa käfir diýýär. Bir adam Kur'ana Kur'anjyk diýse näme etýär şo kapyr diýýär. Sen nädip musulman bolup Allaň öýüni äsgermezçilik edip näme kiçilik nämede formada aýtdyň diýýär. Allaň öýüne näme tagzym edilmeli Allaň öýi. Näme üçin sen metjitjik diýdiň diýýär. Ýa Kur'anjyk diýip Allaň kelamyny tagzym etmediň diýýär. Şoň üçin bir zada düşüniň oglanlar. Siziň bäşinji mezhebiňiz bar atyda sen näme Aslan diniňi bilmeýän jähil adamdy. Sen bir nadan adam ekeniňdi. Towhid meselesinde, şirk meselesinde oglanlar, yslam dünýäsinde alymlaň içinde ihtilaf ýok. Hemme pygamberleň çagyran zady näme? Wa lakad ba'asna fi kulli ummatin rasula an i'budullaha wajtanibut tagut diýýär Allah Taala. Ýani hemme ummatlara pygamberleri ugratdyk. Nämä çagyrdylar? Hemmesi kowmuny. An ya'budulla. Bir Allaha ybadat ediň, ondan başga hiç bir zada ybadat etmäň diýdi. Şoň üçin näme? Bäşinji mezhep, altynjy mezhep, o zatlar näme? Diňe Hakyň öňünde böwet bolup, ylymsyz, sada adamlar näme? Allamak üçin aýdylýan gürrüňler. Şoň üçin näme? Kim bir mezhepde Alla Ybadat etmeklik, bir Allaha ybadat etmeklik meselesinde ýa şirkden gaýtmaklyk meselesinde ihtilaf bar bolsa ine biz bar. Biz ölsegem näme? Şu selef menhejinde gezýän adamlar bar. Düşündiňmi? Biz öz adymyzdan gürlämizok, biz selef menhejinden gürleýäris. Sahabalaryň ýolundan gürleýäris. Allahyň tarapyndan gürleýäris. Düşündiňmi? Şoň üçin biz ölýänçäk, kimde kim delil getirip bilmese-de näme? Biziň yzymyzda çagalarymyz bar. Olaň çagalary, olaň çagalary, Allaň tarapyndan gürlejek alymlar kyýamada çenli gutaranok. Getiriň ene Hanefi mezhebinde ýa Şäfiý mezhebinde iki hudaýlylyk bar diýýän gürrüň. Alladan başga-da çokunylýan iläh bar diýýän gürrüň. Ýa şirk hem haram däl eken, mustahap ýerlerem bar eken diýýän Gürrüň getiräýmeli. Düşündiňizmi? Gürrüň getiräýmeli. Şonuň üçin biliň, oglanlar, Tawhid, la ilaha illallah, o näme? Dinül enbiýa, pygamberleň dini, we milleti näme? Pygamberleň milleti, biziň Muhammed ymmaty näme? Şuň üstünde otyr, la ilaha illallahyň üstünde otyr. Allaň dini la ilaha illallahyň üstünde otyr. Şoň üçin la ilaha illallahyň manysyny bildik ýara, şo manyny içine alýan şu söz Iki rukny içine jemle. Iki rukny içine jemle diýdigimizem näme? Şo rukunyň, şo sütüniň haýsam bolsa biri bolmasa, şo sözi diýen bilen diýmedik desseň. Şo söze iman etýän bilen iman etmeýän desseň. Düşündiňmi? Şu söze näme? Neýtral garaýan bilen şu söze duşmançylyk etýän desseň. Düşündiňmi? Haçan bir adam näme? Şu sözi söýýär, haçanda manysyny bilip rukunlaryny kalplarynda näme jemlese. Birinji rukun nämedik? Nefi, tahalli diýdi. Ilki bilen näme etmeli eken? Ýüregiňi şirklerden, küfürlerden, bidgatlardan arassalamaly ekende, soňam näme? Ýüregiňden aýyran, köp çokunan, umytlar eden, köp hudaýlaň aýryp, ikinji rukunyny ýerine getirmek bilen näme? Isbat, bir Allany bek etmeli, bir Alla ybadat etmeli diýlen zady ýüregiňe guýmaly, ýüregiňem elmydama saňa iterip durmaly, şuny etýäňmi, Alla üçin et, Şundan gaýtýaňmy? Allah üçin gaýt diýip näme? Seň ýüregiňem näme? Gürlemeli, ýüregiňem gürlemeli. Taýyp. Inni fe la ilahe diýemede näme diýýär? Tenfil ibadete an kulli ma siwallah. Yani tenfi sen näme? Aýyrmaly ibadet et diýilýän we ibadet diýilýän zat Allahdan başga zatlardan. Yani Allahdan başga hiç bir zada sana ibadet etmeklik bolanok. Sen özüň la ilahe illallah şaýatlyk berdiň dämi? Eýýäm sen şaýatlygyň näme, beren şaýatlyk beren sözüňe näme amal etmeli. La ilahe illallah, la ilah sözi näme diýýär saňa? Tenfil ibadete an kulli ma siwalla. Allahdan başga hiç bir zada ibadat etme diýýär. Öň edip ýörenem bolsaň, toba et, indi gaýt diýýär. Illallah näme diýýär? Beý diýilse sen ibadat etmeklikden saklanma diýýär. Ýok. Indi näme diýýär? Şo eden ibadatlaryň diňe Allahň ýoluna edip başla diýýär. Düşündiňmi? Wa illallah näme tusbitu? Jemi'al ibadati lillahi wahde. Yani hemme jemi bar ibadatlar indi näme? Wahdehu bir Allaň näme? Ýoluny etdi ýa şunuňmy? Öň awala Allah galy berse plan diýdiň şunuňmy? Öň awala Allah galy berse plan işan plan işan ýok. Näme awala Allah we ahiram Allah diý galy berseden soň näme goýan bolsaň aýyr. Şunuňmy? Galyberse-de soň näme bolan bolsa aýyr. Owalam Allany çagyr, ahyram Allany çagyr. Kiçikä zadam gerek bolsa Alladan sora, uly zadam gerek bolsa Alladan çagyr, sora. Ýakynlaşjak bolmagyň Alla ýakynlaş, näme? Wa söýdürjek bolsaňam özüň näme Alla söýdürjek bol. Näme umyt etseňem Alladan umyt et. Emma öň Şu meselelerde Alladan başga zatlara ýüzlenen bolsaň, ýoluna ýykylan bolsaň, daşynda togaplar eden bolsaň, aýdylan janlylar, başga bir zatlaryň ýoluna eden bolsaň, ýok, indi näme, illallah diýdiň dämi? Bir Allaň üçin, Allaň üçin et. Wahdahu la şerike leh. Özem näme? Şärik etme hiç bir zady. Taýýyp. Indi näme we la ilaha illallah tenfi arbaata eşýa we hiýe diýen. Indi la ilaha illallah diýemizde nefi etmelidigi-ä özümizi saplamalydyk, aýyrmalydyk. Näme zatlardan özümizi saplamaly? Dört zatdan. We la ilaha illallah tenfi arbaata eşýa. Dört sanak zady senden aýyrma, senden aýrylmaklygyna, senden gitmekligine, seniň ondan saplanmaklygyňa näme etýär? Iterýär, talap etýär. Birinji bilen näme? Tenfi anke el alihe diýýär. Hudaýlaşdyran zatlaryňy aýyr diýýär. Sen la ilahe illallah diýdiňmi, sen hökmany suratda seniň öň hudaýlaşdyran zatlaň bolmaly. Ýani hudaýlaşdyrmaklygyň manysyny başga näme sapaklarymyzda aldyk. Ýani Allahdan umyt edilýän zatlaň, islendik bir zadyň mahlugyndan umyt etdiňmi, em şo meselede sen şony hudaýlaşdyrdygyň bolýar. Ilähleşdirdigiň bolýar. Maňa ogul-gyz gerek. Kimden soraýar? Muwahhid, Allahny birleýän adam. Alladan soraýar, emma müşrik adam, Allasyny birlemeýän adam, bu la ilaha illallah manysyna düşünmeýän adam näme? Çagöwlä ýykylýar, Mälik babajana ýykylýar, başga ýykylýar, düşündiňmi? Ýok, eýýäm sen näme etdiň? Öň bu zatly, bu adamlar, bu öwlüýä pirler ilähileşdiripsiň, hudaýlaşdyrypsyň. Seni la ilaha illallah birinji rukny, nefi rukny, haýyrlar, bereketler geler diýip umyt eden bolsaň, islendik bir zatdan, ýagny Allahdan başga islendik bir zatdan, şu zatda men ýakynlaşsam, şu zatdan umyt etsem, maňa haýyrlar, bereketler beribiler, şunda häsiýeti bar, şu zatdan etmeklige, ýa-da şu zatlaryň menden bela-beterleri näme aýyrmaklyga, dep etmeklige näme haýyry bar, peýdasy bar diýip umyt eden bolsaň, ygtykad eden bolsaň bir zatdan, ana şol hudaýlaşdyrdygyň bolýar. Düşündiňmi? Ýani Alladan başga islendik bir zatdan, daş bolsun, çöp bolsun, gabyr bolsun, pir bolsun, öli bolsun, diri bolsun, haýyrlar-bereketler umyt eden bolsaň, ýa belalar-beterler menden dep eder, aýyrar diýip umyt eden bolsaň, ana şo seniň şony Hudaý tutumyň hany. Aýyrdy ýa indi indi men kimden onda haýyr-bereketler umyt etmen? Alladan umyt et. Taýyp bela-beterler indi menden gelmeklik ahmal ýaşasam, dogrudan kesele uçurmagym ahmal. Beýle-beýle betbagtçylyga gelmeklik ahmal. Indi men kime ýakynlaşmaly? Kim meni goramaly? Şu zatlary menden aýyra diýip kimden umyt etmeli? Allahdan umyt et diýýär. Düşündiňmi? Näme etýär şu la ilahe illallah? Nefi rukny senden dört zadyň näme aýrylmaklygyny talap etýär. Birinjisi näme? Ilähleşdirilen, hudaýlaşdyrylan zadyňy aýyrmaly. Ikinji zadyň näme? At-tawagit diýýär. Näme? Tagutlardan saplanma. Tagutlar näme? Ybadat edilmekligine razy bolan adamlar. Biri özüniň ybadat edilmekligine razy bolýar. Öli käm, diri käm, näme adam tut, gygyr, sygyn, ýetişerin diýýär. Şoň galak adamlara çokunyp ýörenem bolsaň, näme saplan. Düşündiňmi? Gyssanaňda ýeke-täk ýetişjek Alla, şony çagyr. Hoş wagtyňa çagyr, ýekişjek, ýetişjek Alla, şony çagyr. Düşündiňmi? Tagut usuly söze geçdik. Näme diýdi? Ybadat, eýermek, itagatda öte geçirilenler. Aslynda her bir adam näme üç zat etmeli? Biz ybadat etmeli. Dogrudan her bir musulman üç zat etmeli. Ybadat etmeli, soň itagat etmeli, soň näme etmeli? Ittiba etmeli. Itagat diýen. Ybadat gulluk etmeli, boýun bolmaly, eýermeli. We her bir adam çägi çyzylan Allah tarapyndan we kime etmeliligem aýdylan. Ybadat kime etmeli? Alla etmeli. Taýýyp. Itagat etmeli. Boýun kime bolmaly biz? Rasulyna boýun bolmaly. Kime eýermeli? Rasul Allaň we Rasulynyň näme emri bilen ýöreýän ulamalara we näme başlyklara boýun bolmaly. Şunuň bilen şu çägi. Ybadat meselesinde diňe Alla ybadat etmeli eken. Indi men Ybadat etmeklik meselesinde ybadat etýän zatlarymy artdyrybersem, köpeldibersem, Alladan başga gapdalyna goşulan, çokunýan zatlaryma näme diýilýär dinde? Tagut diýilýär. Düşündiňmi? Taýýyp, men kime boýun bolmaly? Muhammet pygamber aleýhissalatu wesselama boýun boluň. Bu diýdigimiz nähili? Ýagny, Resulalladan bir hadys gelende, pylan ahun, pylan piriň sözi üçin bu hadys taşlanmaly däl. Düşündiňmi? Ýagny şu derejede boýun bolmaly. Taýýyp, indi men ýeke-täk boýun bolmalym. Doly diýýän zady kabul edilip, doly gaýtarýan zadyň gaýdylmaly adamym kim eken? Pygamber eken. Indi, pygamber ýalak ýene bir adamyn, näme, doly diýen zadyn edibersem, doly gaýtaran zadyn gaýtarybersem, oň maňa buýurýan zady diniň tersine, oňa seredemak, we meni gaýtarýan zady sünnetden gaýtarýan, oňa-da seredemak. Näme diýen zadyn seljermesizden edip başlasam, näme diýýän zadyndan Seljermesiniň gaýdybersem eýýäm näme? Itagat etmeli adamym kimdi? Rasulallah-dy. Şoň gapdalyna eýýäm goşuldy dämi adamlar? Bulam eýýäm taguta girýär. Düşündiňmi? Meň eýermelilem kim? Men näme? Allatagala-dy, Ati'ullaha we ati'ar-rasula we ulil emri minkum diýýär. Alla boýun boluň we näme? Rasulyna boýun boluň we baştutanlaryňyza we alymlaryňyza-da diýdi. Alladan öň ati'u sözüni getirdim, boýun boluň sözüni. Getirdi. Pygamberden öň Etiýu sözüni getirdimi? Boýun boluň sözüni getirdi. Soň alymlara we baştutanlara-da boýun boluň diýen sözi getirdimi, getirmedi? Getirmedi. Näme üçin? Siziň ýeke-täk näme? Doly diýen zady edilip, doly gaýtarylan zadyň gaýdylýan Alla bilen we Rasuly. Ondan aşakda doly diýen zatlar edilip, doly gaýtarylýan zadyň gaýdylýan adamlary ýok. Ondan aşakdaky eýerilýän adamlaň eýerilmeklikde terezi näme? Bir gapdaly Kuran, bir gapdaly hadys bolmaly. Şul alym haçanda bizi bir söze buýurýa, bir amala buýurýa we Kuran, hadysa görä boýun bolýa. Haçanda bir alym bizi gaýtarýa, Allaň we Rasulynyň gaýtaran zadyny gaýtarýa, boýun bolýas. Haçan-da şul adam buýran zadynda näme şerigada laýyk gelmese we gaýtaran zadynda näme diniň gaýtaran zadyny gaýtarmasa, eýýäm bul adama boýun bolunok. Ýöne indi biz näme etdik? Alymlarymyzy ýa-da emirlerimizi, prezidentlerimizi, baştutanlar, baştutanlarymyzy diniň garşysyna buýurýan zatlaryny hem edip başlasak, We diniň et diýýän zatlam etme diýse, oňa-da boýun bolup başladyk, eýýäm näme, itagat eýermeklik meselesinde-de näme, tagut tutundygymyz bolýar. Düşündiňmi? We näme etmeli biz? Özümizem ikinji gaýtarýan zady, ikinji saplanmaklygymyza iterýän zady näme eken, La ilaha illallah, Olam tagutlardan saplanýan, Alladan başga-da çokunan zadymy? Tagut näme? Ilähleşdirilen zatdan giň manysy. Näme ilähleşdirilen zadam tagudyň içine girýär. Ýani tagut näme? Alladan başga ýene bir çokunan zatlam bolsa, ýa pygamberiň derejesine ýetirip eýerýän ýene bir adamlam bolsa, ýa Kur'an, hadise seretmesizden şo bir adamyň sözüni, Ýa näme, amalyny kör, ker bolup kabul etýän bolsaň näme, bu zatlaram näme, tagut bolýar. Doly taşlamaly bolýar, ýeke-täk näme, eýerilmeli Rasulalla, boýun bolmaly Rasulalla, gulluk edilmelem Alla, ondan aşakda kim alym bolaýsyn. Näme etýän? Kurana, hadise näme, laýyk amal buýursa etýän. Prezident bolsun, Kur'ana, hadise laýyk amal buýursa etýäni, laýyk amal buýurmady. Kimiň diýenini etmeli? Rasulynyň diýenini etmeli. Rasuly näme diýdi? La halyka li mahlukin fi mahsiyet. Näme? La ta'ata li mahlukin fi ma'siyetil halik diýdi. Ýaradanyň garşysyna näme? Bir mahluk bir iş buýursa oňa boýun bolunmaýar diýdi. Düşündiňmi? Ýaradanyňa garşy çykaryljak bir iş buýurylsaň etme diýdi. Mahluk buýurdy, Näme halygyňa garşy çyk diýdi. Ýok, etme diýýär. Düşündiňmi? Daýy, üçünji taplanmaly zatlarymyz näme? El-Arbab. Taňyrlaşdyrylan adamlar bar, bularam. Men arap dili baý, ýöne türkmen dilinde näme bir zat bar. Rab diýilýär. Näme Rab zatlary aýyrmaly özümizden. Rablaşdyrylan, taňyrlaşdyrylan adamlar näme? Taňyrlaşdyrylan zatlarymyz näme? Adamlarymyz bolsa aýyrmaly. Bularam köplenç gözüňe tutulýan kim? Arbap diýlip, molla-müftiler göz öňünde tutulýar. Näme diýýär Allah Taala? Ittehadu ahbarahum we ruhbanahum arbaban min dunillah diýýär. Ýani hristianlar barada gürrüň berdi, näme olar? Näme ittehadu ahbarahum alymlaryny we ruhbanahum we näme ibadat hon adamlaryny Allahdan başga özlerine Rab tutundylar diýýär. Özlerine näme taňry tutundylar diýe. Bu aýaty okanda näme Adi ibn Hatim diýen näme sahaba eşitýär. Boýnumda da krest bar diýe, haç bar diýe. Öňem näme hristian bolan, Rakusi mezhebinde bolan. Onda özleri barada bu aýatyň inendigini näme düşünýär-de, ya Resulallah, ma abadnahum. Ýa Resulallah, biz olara ybadat edemizok diýen ahunlarymyza, molla-müftülerimize biz ybadat edip, olary Alla ýalak bir ýene Rab göremizok diýen. Şonda Pygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem näme diýen? Halallygyny bilip duran zadyňa haram diýse näme? Şoň diýenini etýädiňmi diýen. Ony ederdik diýen. Haramdygyny bilip durkam halal edeber diýen ýok diýse näme? Diniň hökmüni, Allaň hökmüni taşlap, molla-müftüň hökmüni alýadyňmy diýen. Ony ederdik, ýa Resulallah diýende, Tilke ibadetukum diýen. Tilke ibadetukum diýende, şu meselede boýun bolmaklyk şolary näme ybadatlaşdyrmaklygyňyz boldy diýen. Ybadat etdigiňiz bolýar diýen. Şonuň üçin näme sen bir mollaň bar, sen bir muftyň bar. Näme etýär? Sana buýurýan zatlar şeriýada ters zat. Alhamdan soň weleddallin diýenimizden soň biz ämin diýýäs, sünnete görä dogry dälmi? Pygambermizem näme? Şul amaly şeýle bir öwledi we gyzyklandyrdy, iterdi bizi şuň edilmekligine. Näme diýdi? Kim ymamy ämin diýse, olam ämin diýse, perişdelerem näme ämin diýen eken şu wagt. Sen äminiň, perişdeleň äminine gabat gelse näme bar günäleň bagşlany. Emma indi sen mollaň näme diýýär? Ýok, o wehhabiler etme diýýär. Sen näme mollaňdan soramaly? Olaň Pygamberimiz buýurdy diýip etýär. Buharda, Muslimde sahyh hadyslardan delil getirýärler. Näme diýmeli ahunade seň deliliň barmy diýmeli, olaň hadysyny Kuranyny gaýtarjak bir aýatdan hadysdan ýöne meňem bir hadysym bar Pygamber etme diýen sahyh Buhardan, Muslimden ýa bir aýat barmy Pygamberiň hemme buýran zadyny etmäň diýen. Biz näme diýýäs? Wema atakumur rasulu fehuzu wema nakakum anhu fentahu diýýäs. Allatagala bize buýurdy, Pygamberiňiz, Näme getirdi, alyň, nämeden gaýtardy, gaýdyň diýer. Ine, seňem şoňňalyk aýatyň, hadysyň barmy diýmeli. Ýok diýse, sen kim bilen bolmaly? Meň bilen, oň bilen, biz bilen bolmaly däl. Din bilen bolmaly. Kalallah, kalar Rasul bilen bolmaly. Delil bilen bolmaly. Şoň üçin oglanlar bir zada düşüniň. Hergiz näme bir ýerde gürläýmäň. Biz Ibn Teýmiýäň mezhebine çagyrýar. Biz Şeýhul Albanyň mezhebine çagyrýar. Biz näme Ibn Bäziň mezhebine çagyrýarys? Biz näme Omar ibnül Hattabyň mezhebine çagyrýarys? Ebeden. Biz diňe näme Muhammed ibn Abdylla, Muhammed sallallahu aleýhi we sellemiň mezhebine çagyrýarys. Kuran, hadisiň mezhebine çagyrýarys. Arassa yslamyň mezhebine çagyrýarys we dört mezhep başlary, bundan başga-da ulamalar, dini nirden alan bolsa, başarsak şolaryň alan ýerinden aljak bolýarys, başarmasagam, bul adamlaryň ylmyny, kitaplaryny näme, Alan ýerlerine ýetmeklige näme, ýardamçy hökmünde ulanýas, bulaň biriniňem näme zähmedini biderege çykarmaýas. Bulaň eden zatlary biderek diýmez, ýok, başymyzyň täji diýýäs. Şulaň kitaplaryny hökman okamaly diýýäs, ýöne Kuran, Hadise garşy gelen ýerinde näme, durmaly diýýäs. Şoň üçin, oglanlar, biz pylankese ýa pylankese çagyramyzok. Biz kime çagyrýas? Biz Alla çagyrýas. Biz pygambere çagyrýas. Biz Kuran hadise çagyrýas. Biz näme arassa ýasalmadyk islama çagyrýas. Olam näme inne dine indallahil islam diýär Allah. Allaň näme ýeke-täk kabul bolan dini islam dini, Ýegowa dini, Krişna dini, Jöhit dini, Hristian dini. Bu dinler näme Allaň dini däl. Allah bu dinlerden we oňa uýýanlardan hem näme razy da däl we kabul hem edene. Taýyp, dördünji Gaýtarýan zat näme? Endätlerden gaýtarýar biz. Endätlerden saplan. Endätler näme? Ýani seniň dine gelmesizligiňe ejeň sebäp bolsa, şo sen özüňe nit tutunmagyň bolýar. Hudaý tutunmagyň bolýar. Düşündiňmi? Seniň dine gelmekligiňe Haka gelme, haka, seniň dine gelmesizligiňe, haka gelmesizligiňe näme sebäp bolýan bolsa şo nitk hasaplanýar dinde, düşündiňmi? Bir näme tawhide gelesi gelýär, obasynda çokunylýan gabyrlary taşlap, bir Alla ybadat edesi gelýär bolýar näme? Eý men tirem şu zatlary etýär-dä. Ä men tirämden çykyp beýtsem bolmaýar, men tirämden çykybilmeýän diýip näme tiresiniň edenini etýär. Tiresini eýýäm özüni hudaý tutundygy bolýar. Özüni Alla tutundygy bolýar. Düşündiňmi? Wah men etjek bolýan ýöne heleýim talak soraýar diýär. Sen şeýtseň men senden aýrylyşaryn diýär. Sakalyňy goýberseň men senden aýrylyşjak diýär. Şoň üçin men heleýimi söýýän. Heleýimden aýrylyşyp biljek däl diýip näme sakalyny tirýär. Heleýin özüne nik tutdygy bolýar. Düşündiňmi? Näme zat kagyda goýuň, nit näme? Seniň dogry dine, towhide gelmesizligiňe, Haka gelmesizligiňe näme zat sebäp boldy we näme zat saňa böwet boldy, şo saňa nit bolýar. Düşündiňmi? Edil şoň alagam näme, biriniň ady-abraýy böwet bolýar haka gelmesizligine. Düşündiňmi? Ady-abraýy sebäp bolýar haka gelmesizligine, eýem bul öz at abraýyny näme Hudaý tutundygy bolýar. Düşündiňmi? At abraýyny Hudaý tutundygy